อังคุลิมาระปริตัง และโพชชังคปริตัง ยะโตหังภาคานิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคาภาสะพุชังโคสติสังขาตัวธรรมานังวิจโยตถาวิริยามปีติปัสสติโพชังคาจตถ าปเรสมาทุเปกโพชังคาสเตเตสาปทาสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาหุลีกตาสังวาตันติอภิญญายนิพานายจะวยธิยาเอเตนะสาจวาเชนะโสติเตหัวตุสาปทาเอกสมิงสมเยนาทุโมกัลลานันจกาสป ังคิรานเนทุทิเต ทิสวาโพชังเคสาตเตสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคามุจิง สุตังคเน เอเตนะสัจวัเชนะโสติเตหัวตุสาพตา เอกทาธรรมราชาปิเครันเยนา พิปิริโต จุนดาเทเรนตันเยวปนาเปตวานสาธรังสัมม ทิตวาจะอาพาธาตามหาบูทาสิทานโสเอเตนะสัจวัคเชนะโสทิเตโอตุสาพทาปะหีนาเตจะอาพาธาตินนันนามปิมาเหสินางมาคาตะกิเรสาวปาตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวัคเชนะโสทิเตโอตุสาพทา